Ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ։ Այսօր ուսանողության միջազգային օրն է։ Օրվա կապակցությամբ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը շնորհավորում է բոլոր ուսանողներին մաղթում, առողջություն, երջանկություն, նորանոր բարձունքներ կրթական եւ գիտական ոլորտում։ Տաղավարում Արմինե Բաղդասարյանն է։ Այսօր ծրագրում Ընտանեկան բռնություն թեմայի շուրջ լրագրող Վարդուհի Բաղդասարյանը զրուցել է ազգագրագետ, պատմական գիտությունների տեխնացու, հասարակական գործիչ Հրանուշ Խարատյանի հետ։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Օրվա կարևոր իրադարձություններին եւ տարեթվերին կտանոթացնի օրացույցը։ Նախ լսենք Վարդուհի Բաղդասարյանին։ Ընտանեկան բռնության կանխարգելման եւ ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը, որն արձագանք է գտել նաեւ Արցախյան հանրության տարբեր շերտերում, բուրըն քննարկումների փուլում է։ Քննարկումներն ընթանում են եւ պետական եւ հանրային մակարդակներում, ոմանց կարծիքով դա նույնպես գլոբալիզացիայի պահանջ է։ Ինչու այսքան հինազգը երբևէ չի անդրադարձել խնդրին։ Հայ ընտանիքներում բռնության դեպքեր չեն եղել արդյոք։ Թեմայի շուրջ մեր տաղավարում կխոսենք Հրանուշ Խարատյանի հետ։ Ազգագրագետը պատմական գիտությունների տեխնացուն հասարակական գործիչը խոսքը կառուցում է կենթանի օրինակների հենքով։ Քանի որ մենք բոլոր իմաստներով հասարակարգի փոփոխության, նոր արժեքների, նույնիսկ արտաքին քաղաքականության Ռուսաստան, Եվրոպա եւ այլն անցում են փուլում ենք, սրանք բոլորը այս կամ այն ձևով իհարկե ազդում են մեր ընտանիքների վրա։ Ես օրինակ կարծում եմ, որ եւ իմ դաշտային նյութերով եմ կարծում, ոչ թե տեսությամբ եմ դատողություններ անում։ Մենք մի 10 տարի շարունակ 5-6 հոգով տարբեր տարիների դաշտային աշխատանք ենք անում շատ տխուր բառ պետք է ասեմ, անվանում ենք սա աղքատության մշակույթ։ Աղքատության մշակույթի եւ ներքին հարաբերությունների շուրջ։ Կարող եմ շատ ցավով ասել, որ գոնե իմ անցյալի հետազոտությունները երբեք չեն ցույց տվել բռնության այնպիսի մակարդակ, ինչպիսին այսօր կա Հայաստանում, ներ ընտանիքի ներսում։ Այսինքն շատացել է բռնությունը ձեր ուսումնասիրությունը։ Դրա պատճառները շատ հասկանալի են։ Փոխվում է ընտանիքի ներքին կառուցվածքը։ Մինչև այսօր սովորաբար ասում են, դե ներքին կառուցվածքում հարաբերությունների հիմքում ընկած է այն, որ տղամարդը փողը պիտի բերի, կինը պետք է ներքին խնդիրներով զբաղվի։ Բայց հիմա տղամարդը միջին հաշվով փողը չի բերում, կինն էլ ներքին խնդիրներով չէ որ զբաղվում է։ Այսինքն ես չեմ ուզում սա բացարձակեցնել, բայց շատ մեծ ծավալով սա փոխվել է։ Գործազրկության թափով սկսված շրջանում ընդհանրապես զարմանալի բան է, բայց կանեք ավելի շուտ ուշքի եկան, ավելի շուտ կողմնորոշվեցին, ավելի մեծ բեռ վերցրին իրենց վրա։ Կարողացան։ Նրանք ավելի ճկուն գտնվեցին, չարտերային առևտուրը սկսեցին։ Շրջան եկավ, երբ ամբողջ առևտուրը կանանց ձեռքին էր։ Հետո իհարկե տղամարդիկ կազմակերպական կողմը վերցրին, կանեք մնացին կատարող կանոններ։ Բայց բոլոր դեպքերում սրանք շատ էական ազդեցին ընտանիքի վրա։ Արդեն վաստակ անող եւ հիմնական ընտանեկան բեռի վրա գրող կնոջ ձայնը բարձրացավ Անվանել շաբաթ թե լավ, ես ուղղակի վավերացնում եմ իրողությունը։ Անխուսափելիորեն սա պետք է բերեր հարաբերությունների փոփոխություն։ Կնոջ կողմից տղամարդու նկատմամբ ի վերջո կատարվում էր նաև հոգեբանական ճնշում։ Անընդհատ երեսով տալ, նա էլ ուժասպառ լինում։ Նախկինում կարծում եմ չկար այսպիսի իրավիճակ, կին աշխատում է եւ ամուսինն է երեխային խնամում։ Այսօր նաև այդպիսի դեպքեր են հանդիպում։ Տղաս օրինակ երկուսն էլ աշխատում են, բայց նույնքան զբաղված իր երեխաներին, էլ լողացնում, նա է քնացնում։ Եկավ մի շրջան, երբ որ նրա կնոջ աշխատանքը պահանջում էր, իր աշխատանքը ավելի ստեղծագործեր եւ ազատ ժամեր ինքն էր տնորինում եւ ցերեկները ինքն էր փոքրիկ է մոտ մնում, ես էլ չկա իրենց մոտ չէի։ Այսինքն կան այդ իրավիճակներ։ Տվյալ դեպքում բարեբախտաբար սա ավելի ու ավելի ավելանում է եւ կարծեք թե գոնե ինչ որ մի շերտում հասարակության անդամները նորմալ են գնահատում։ Արդեն տարօրինակ չի այս երևույթը երևույթը։ Օրինակ իմ երիտասարդներն ինձ թեկուզ իմ ընտանիքում ենք նորմալ ընտանիք էինք, բայց եթե օրինակ մեր տանը մարդ լիներ, այն բոլորին իմ ամուսինը կարող էր անել ինձ հետ, երբեք չերանի, մենք թատրոնի մեջ էինք մտնում։ Այսինքն մեր ներսում մի բան էր, երկրորդ, երրորդ անձի համար մի բան էր։ Մենք հաշվի ենք առնում հասարակության վերաբերմունքը, մարդկանց վերաբերմունքը, հետո ինչպես են գնահատելու այս հարաբերությունները։ Հիմա սա ավելի կամ բաց է, կամ ճիշտ հակառակը։ Հիմա, այսպես ասած, տղամարդկային ինքնությունը որոշ շերտերում դարձել է բացարձակ ճնշող եւ կնոջից բացարձակ հնազանդություն պահանջող։ Այսինքն հիմա մտել ենք տարբեր բևեռների մեջ։ Սա խզում է։ Այս խզումը կոմի մեջ իհարկե կա միջին այն կարևոր մոդելը, երբ որ երկուսն էլ աշխատում են կամ մեկն աշխատում է, կամ կինը կամ տղամարդը, բայց կա այս խզումը։ Ես սա վերաճում է շատ ծանր բռնության։ Տեսեք հիմա ու քիչ ավելացել է հարբեցողությունը տղամարդկանց մեջ։ Հիմա տղամարդիկ երբեմն երեխաներին ուղարկում են նույնիսկ մուրացկանության։ Ով կպատկերացներ հայկական մշակույթում նույնիսկ ամենացածր սոցիալական, այսինքն հասարակության ամենաանօրինակելի մարդկանց միջավայրում։ Անհնար էր մարդը թեկուզի ուղղակի ոչ թե որ չի ուզենա, այլ թեկուզի վախից որ իրեն կդատապարտեն եւ ինչպես կդատապարտեն։ Այդպիսի բաներ չեր անի։ Այսօր մենք դրանց ականատես ենք լինում, մամուլը գրում է այդ մասին, էկրաններից ցույց են տալիս։ Դա դառնում է առօրեականության եզր։ Մենք սկսում ենք այս երևույթը դիտարկել որպես մեր կենցաղի մաս։ Իսկ հենց որ մեր կենցաղի մաս ենք դիտարկում, ինչքան էլ մենք խուսափենք այս մասին խոսել, այս երևույթը կա, հասարակական մշակույթի մի մասը։ Եվ սրանք իրեն իրենց հերթին ծնում են բռնության ձևեր։ Ես կարծում եմ, որ այսօր իսկապես շատ ակտուալ է ընտանեկան բռնության քննարկումը եւ դրան կանխարգելելու ձևերը։ Հիմա օրինակ այս օրենքը առաջարկում է կնոջը եւ երեխաներին շանս տալ ինչ որ ժամանակ ինչ որ միտեղ ապաստան ունենա։ Կա ավելի լավ առաջարկ սրան այս լուծմանը զուգահեռ։ Ենթադրենք սա լավագույն լուծումը չի։ Այս իմաստով այո, քանի որ ես շատ-շատ ընտանիքներում տեսել եմ ինչպես կանայք ուղակի երազում են միտեղ փախչել որոշ ժամանակ մինչև իրենց կյանքի ինչ որ մի բան կկարգավորվի եւ ես նրանց այլ առաջարկ չեմ ունեցել մինչև հիմա անել կան փորձել իր հարազատի տուն գնալ բայց հարազատը կամ նույն կարգի ստորակարգ մի վիճակում է կամ նույն կերպ ամուսնու բռնության հետապնդումների տակ կարող է հայտնվել դա կարող է վերածվել արյունոտ կոնֆլիկտի ամուսինը կգնա կնոջ հետևից հարազատները կդիմադրեն եւ ունենք այդպիսի դեպքեր այլ կերպ ասած ես կարծում եմ որ այս օրենքում կա ինչ որ մի դրա դրական լուծում եւ այս իմաստով կողմ եմ այսօր ինքին։ Բայց եթե կա ավելի լավ առաջարկ, պետք է քննարկել այդ առաջարկները։ Ես նույնպես կողմ եմ, որ ընտանիքը մինիմիզացվի քայքայվելը, բայց ընտանիքը քայքայված է, եթե ներսում այդպիսի հարաբերությունները։ Ես այդպիսի հարյուրավոր եւ հազարավոր ընտանիքներ գիտեմ Այսինքն իմ իմացածը միայն չնչին մասն է նրա, ինչ ընդհանրապես երկրում կա։ Ես գիտեմ դեպքեր մի շատ-շատ բարգեշտ կին, որ իր 13 տարեկան տղայի հետ արևածաղիկ էր վաճառում տարիներ շարունակ։ Հարբեցող եղբոր կինը ինքը եղբայր եւ երեխաները իր վրա բեռ էին։ Դիվան դանդամալույց քույրը իր վրա բեռ էր։ Բոլորին տանում էր մի կերպ ու անդադ երազում էր փախչել։ Եվ ես նրան հասկանում եմ, արևածաղիկ պատճառելով ինչքան պիտի վաստակեր, որ իր երկու երեխա ուներ, աղջիկը ավելի փոքր էր, գիշերօթիկ դպրոցեր ուղարկել, եւ այդ տղայի հետ պարկերը տեղից տեղ տեղափոխելով եգիպտացորեն պայթեցրած արևածաղիկ սմաներ սովորական մի կերպ ձգում էր այդ ընտանիքը։ Դա իր հայրական սեփական տունն է, հորից մնացած զավակները մի կերպ խցկված այդտեղ ապրում էին փախավ կինը։ Գտավ Վարշավա մի անկյուն, ես նրա այդ հարաբերություններից միշտ պամ։ Ինչ հետաքրքիր է, ինչպես է կարողանում լուծում գտնել այս մարդը։ Փախավ գնաց մի սենյակ գտավ լավ իմ խարխով, մինչև 20000 դրամ ամսավճարով։ Բայց մյուս խնդիր, այն ամբողջ մարդիկ, որ իրենով էին ապրում, ի՞նչ անեն նրանք։ Ես իսկապես կրկնում եմ, մարդը պետք է կանգնի այդ փաստի առաջով, սկսի մտածել, լավ, ամեն օր չի կարող քրոջ ճանապարհը փնտրել, կամ օրինակ Վարշավեր գիտեմ կին, որի Վարշավերանոցի առաջ եւ ամուսինը եւ տղան պահակ են կանգնած, որ հաշվում քանի մարդ մտավ վաստակ կհաշվեն եւ երեկոյան ձեռքից առնեն հանկարծ այդ կինը իրենցից փող չպահի։ Իսկ կինը փողը պիտի պահի էլի իր երեխաների համար։ Գիտեք, այսպիսի երևույթներ առաջացան կյանքում, որոնք չկային եւ չլինելով առաջացրին նոր խնդիրներ ծանրագույն խնդիրներ։ Եվ ես կարծում եմ, որ այո, այստեղ մենք լուծումներ փնտրելու կարիք ունենք։ Ընտանեկան բռնության կանխարգելման եւ ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը ազգագրագետ պատմական գիտությունների տեխնացու հասարակական գործիչ Հրանուշ Խարատյանի կարծիքով գոնե ներկա պահի դրությամբ լուսման լավագույն տարբերակն է ազատվելու հայ ընտանիքի կենցաղմուտք գործած անցանկալի եւ հանիրավի երևույթից բռնությունից եւ մեղմելու կանանց վիճակված այնքան շատ տարապանքը Հաղորդումը պատրաստել է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ մեջ է եկել խոտերի մեջ հոտու խոնա սողակների գերտները ռել մարկակավոտ հևերի տոտ ջուտերին է պատած պարը բաց վիրար է բաց վիրար է ծիծենակն է ուզում երկել պոպոները ծաղիկների ասա իր նախշերը ինչպես ցույց տա խեղճ մեխուն առած մտնի ինչպես պիտի փետակ մտնի բաց վիրարը բաց վիրարը Տեղական ժամանակով 15:43 րոպե։ Շարունակում ենք եթերաժամը։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում։ Կներկայացնի Քնար Բաբայանը։ Օրնուր փաթը եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Ավստրիացի նկարիչ Ֆերդինանդ Գեորգ Վալդմյուլլերի 1860 թվականի նկարում աղջկա ձեռքին iPhone են նկատել։ Տարօրինակ իրին ուշադրություն է դարձրել նախկին քաղցարայող Պիտեր Ռասելը, հաղորդում է Motherboard-ը։ Սպասման մեջ նկարում աղջիկը ուշադիր նայում է փոքր սև իրին։ Ըստ Ռասելի, այդպես վարվում են երիտասարդները, որոնք իրենց սմարթֆոններից չեն կտրում հայացքները թե ինչ է իրականում նկարում պատկերված, պատմել է ավստրիական արվեստի գործակալության գործադիր տնորեն Գերալդ Վայպոլդերը։ Նա նշել է, որ աղջկա ձեռքին աղոթագիրք է եւ նա եկեղեցի է գնում։ Մարդու ուղեղի ամբողջ ներուժը բացահայտելու նպատակով դրանում միկրոչիպ տեղադրելը հնչում է գիտաֆանտաստիկ ֆիլմերի սյուժեի պես։ Սակայն ֆուտուրիստական տեխնոլոգիան 15-20 տարուց կարող է իրականություն դառնալ։ Նման միկրոչիպի ստեղծման վրա աշխատող գիտնական Բրայան Ջոնսի խոսքով, այն բոլոր շանսեր ունի սմարթֆոնների պես լայն տարածում գտնելու համար։ Ինչպես նշում է The Daily Mail-ը, չիպի նախնական օրինակի արտադրությամբ զբաղվում է Kernel ընկերությունը, որն արդեն փորձարկումներ է անցկացնում էպիլեպսիայով հիվանդների վրա։ Ըստ մասնագետների նախնական արդյունքները դրական են։ Հետաքրքրական է, որ չիպերը կկարողանան բարելավել մի շարք հիվանդություններով, օրինակ Ալցհեյմերով տառապող մարդկանց հիշողությունը։ Ամբողջ նպատակն այն է, որ հիշողության խանգարման դեպքում հնարավոր լինի ներդնել չիպն ու վերականգնել հիշողությունը, ասել է Ջոնսոնը։ Կերնելի հիմնադիր Ջոնսոնն ընդգծել է, որ ուղղակի ներուժն ամբողջությամբ բացահայտող չիպերի ստեղծումը կլինի մարդկության թերևս մեծագույն նվաճումը։ Microsoft-ի հիմնադիր Bill Gates-ի ներդրումային ընկերություններից մեկը Belmont Partners-ը Արիզոնայում 10000 հեկտար հողակտորի գնման համար 80 միլիոն դոլար է ներդրել։ Այստեղ Gates-ը Belmont անվանումով խելացի քաղաք է մտադիր կառուցել։ Sky-ը հաղորդում է, որ ընդհանուր առմամբ 3800 ակրը զբաղեցրած կլնի գրասենյակներով եւ առետրային կենտրոններով։ 470 ակրը կզբաղեցնեն ուսումնական հաստատությունները, իսկ 80 ակրը բնակելի հատված կլինի։ Բելմոնտում կլինեն նաև առաջատար հաղորդակցային եւ ենթակառուցվածքային կապեր, որոնք հնարավորություն կտան գրանցել բարձր արագությամբ թվային ցանցեր, տվյալների մշակման կենտրոններ եւ ինքնավար լոգիստիկ հանգույցներ։ Աստանայում այժմ կարելի է բիտկորիններ վճարելով պիցցա պատվիրել։ Այս ծառայությունը հայտնվել է տեղացի Արսլան Այանկուլովի պիցցերիայում, հաղորդում է Tengi News-ը։ Մինչ այս երկար ժամանակ ուսումնասիրում էի շուկան։ Վստահ եմ, որ մի քանի տարի հետո Ղազախստանում չի լինի մարդ, ով չիմանա կրիպտոարժույթի մասին, ասել է Այանկուլովը։ Նրա խոսքով վիրտուալ արժույթի շրջանառությունը դեռ համեստ է, սակայն ընկերությունն արդեն ունի 8 մշտական հաճախորդ, որոնք պատվերների համար սատոշներով են վճարում։ Սատոշը Bitcoin-ի 100 միլիոն մասն է։ Ձեռնարկատերը պատմել է, որ մեկ պիցան մոտավորապես 83000 սատո շարժ է։ Նրա խոսքով բիթկոիններով վճարելու համակարգը բարդ է, սակայն հնարավորություն է տալիս շատ դժվարություններից խուսափել, քանի որ Ղազախստանում թվային արժույթի համար իրավական բազա դեռ հաստատված չէ։ Thank you Չինաստանի բնակիչ Չեն Մինգը սիրելիին առաջարկություն արել 25 հատ iPhone X-ի միջոցով, հայտնում է China Daily-ը։ Շենժեն քաղաքի բնակիչը նախապես Apple-ի 25 նոր սմարթֆոն էր պատվիրել, իսկ նոյեմբերի 3-ին, երբ սարքը պաշտոնապես վաճառքի էր դուրս բերվել Չինաստանում, երիտասարդը ժամանակ չկորցնելով սիրելիին առաջարկություն է արել։ Նավարդի թերթիկների վրա սմարթֆոնները շարել է սրտի տեսքով եւ կենտրոնում դրել է ամուսնական մատանին։ Երեկոն կազմակերպելուն օգնել էին աղջկա ընկերուհիները, որոնց եւ հետո նվիրել էր հերախոսները։ Լիա անունով աղջիկը հուզվել է նման առաջարկությունից եւ ուրախությամբ համաձայնել դառնալ երիտասարդի կինը։ Զույգը ծանոթացել էր 2 տարի առաջ iOS-ի տեսախաղերի նկատմամբ մեծ սիրո շնորհիվ։ Չինացին հենց 25 հատ iPhone X էր գնել, քանի որ նրա սիրելին 25 տարեկան էր։ Դրա վրա նա ծախսել է 31.5 հազար դոլար։ Այսքան այս շաբաթվա համար կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ էջը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ եթերում օրվա եթերաժամը կամ փոփենք օրացույցով։ Այսօր Հայաստանի ռազմաբժշկական ոլորտի աշխատողների օրն է։ Այսօր ծնվել են Իվան Լազարևը, հայազգի գեներալ, ռուսաստանցի զորահրամանատար, ռուս-թուրքական պատերազմի հերոս, Հմայակ Նազարեթյանը, խորհրդային կուսակցական գործիչ, Հովանես Եղիազարովը, հայ կոմպոզիտոր, դիրիժոր մանկավար, Էուգեն Վիգները, հունգարամերիկացի ֆիզիկոս, Նոբելյա մրցանակակիր, Սոյուտիրո Հոնդան, ճապոնացի արդյունաբերող, Սթենլի Քոենը, ամերիկացի կենսաքիմիկոս, Նոբելյա մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի բժշկության ոլորտում, Կոտե Մախարաձեն, վրացի դերասան, խորթային հայտնի մարզական մեկնաբան, Ալեքսեյ Ղամբարյանը, ռուսաստանցի կինոօպերատոր, Ալեքսանդր Ռուլև Խաչատրյանը, ռուսաստանցի դրամատուրգ, արձակագիր, բանաստեղծ, թարգմանիչ սահմանիչ, Մարտին Սկորսեզեն, ամերիկացի ռեժիսոր, պրոդյուսեր, սցենարիստ, Դենի Դևիտոն, ամերիկացի դերասան, ռեժիսոր։ Հեռացել ես ինչ չէ ասի որ հեռացել ես Ինչքան հեռու գնաս ավելի դու իմ կդառնաս Բախված կմա տարբեր է եւ քեզ սա երացնում է Բայց ես ուզում դա ցույց տալ որ ոչինչ չկասկածեմ Բայց մեկ չերից խոսքեր բացատրական բարարաններ Հասկանալու համար որ ինչ տեսի կողքի Զորազորել ես ու չի կարող Չինել ուրիշը իմ կողքի Երևի թե երևի դու երևի Դու կարծում ես երևի Զորազորել ես ու չի կարող Չինել ուրիշը իմ կողքի Կեզանից բացի Ոչ տանջում ես, ոչ սպանում ինձ Մի շպտում ես ու նայում ինձ Էլ ես ոչ ասեմ մարում եմ, խենթարում եմ, տարապում եմ Պետք չեր ինձ խոսքեր, բացատրական բարարաններ շեի կողքին Երիք է երևի դու երեկվի Դու կարծում ես երեկվի Սորազորը ես ու չի կարող Չինել ուրի շեի կողքին Կեզանից բացի Կեզանից բացի ոչ ոք Չի կարող ինձ սիրտ մտնել Կեզանից բացի ոչ ոք Չի կարող կողքիս լինել Չի կարող երջեմ ուզում Դու ճիշտ ես մտածում jest, jestem you. Որազորեն ես ու չի կարող լինել ուրիշ այն կողքին Երևի թե երևի դու երևի դու կարծում ես երևի Որազորեն ես ու չի կարող լինել ուրիշ իմ կողքին Երևի թե երևի դու երևի դու կարծում ես երևի մեծած մեծ հայքն է մղել մարդն առաջին ազատության հայ մեծած մեծ հայքն է մղել մարդն առաջին ազատության հայոցներն ուժեն դալիս մեր կաչվածոց հայաստանյաց արվենցեղի արյուս բանակ հավոն առաջի հաղթանակ հայոցներն ուժ կաչմորտոց Հայաստանյաց արմեն ծեղի արյուս բանակ ավոն առակի հաղթանակ Այդ միացյալ գերդող հայի Արամքաջի սերունդ լերնենք մենք Արյասար կավեք դիգրանի Արձի կոշը վիծածանենք Արյասար կավեք արծի դոշվի սազաներ Հայոսներն ու ժենդալիս է կաչվտոց Հայաստանյազան են ծեղի ալյուզ վանակ Հավոն առաջի հաղթանակ Հայոսներն ու ժենդալիս է կաչվտոց Հայաստանյազան են ծեղի ալյուզ վանակ Հավոն առաջի հաղթանակ հայեր դեր բարոս բարհոգի Baykar isens oturur bahar Ստանյած, արնեն ծեղի արյուտ բանակ, ավոն առաժի հաղթանակ, այոս սերներն ու դեն դալից, կեկաչորդոց Հայաստանյած, արնեն ծեղի արյուտ բանակ, ավոն առաժի հաղթանակ, այոս սերներն ու դեն դալից, կեկաչորդոց Հայաստանյած, արնեն ծեղի արյուտ բանակ, ավոն առաժի հաղթանակ, այոս սերներն ու դեն դալից, կեկաչորդոց Հայաստանյած, արնեն ծեղի արյուտ բանակ, ավոն narodzie, a w